Čovjek je našao se u pustini i čuo strašan glas divnje zvijezde. I u želji da se skloni i brže bolje trči i uđe gumna. U kofu kojom se vadi voda i spusti se malo da ga ona divlja zvijer ne bi mogla dobati. U tom momentu pogleda sebe kad na dnu puna umjesto vode vidi gnjezdo zmija otrovnica. Pogleda iznad sebe šta se dešava kad umjesto divlje zvijeri dva miša, jedan crni i jedan bijeli počinju lagano da grickaju onaj konopac na kojem se drži Jel' Kad pogleda u udara punara, a tamo pčele ostavile mene. I on zanemari i šta se dešava iznad i ispod i počne lizati te. Ali ovom kraj Ova priča je u stvari u prenesenom značenju životnog kako nas neizmjerno čeka i ove zmije trovice, to je simbol za kaborska izpraženje i kaznu molim Allaha da nas sačuva kazne i da nas nagrada Milošu svojom i oprostom. Ona dva miša, to su dan i noć i neminovno, kaže, živi svaki dan kao kad je posljednji, ali jedan će sigurno biti i čovjek umjesto da razmišlja i o toj promjeni dana i noći i onoga što ga neizmjerno čeka, svi mi znamo da će skoči Čovjek počne trčati za dunjavkom, da mu je ovo ili ono. Naravno da je dunjavkom potreban, ali ne da nam bude cilj, nego da nam bude sredstvo. Zato, braći i sestri, povedimo računa upravo da svaki dan i vrijeme koje nam je Allah dao na dunjavu iskoristimo prije svega da vodimo računa o pendeni namaza, o učenju Kur'ana, o džematu, držimo se zajednice muslimana, stavno e, stalno nastojimo biti u procesu učenja i činjenja dobrih djela, snažimo svoje vjerovanje, e, radimo dobra